E o maloqueiro de quebrada evoluiu. Quem dava nada vê que o progresso fluiu. E os recalcados que desacreditaram. Hoje quer colar do lado só porque afirmar tá mil. E aquelas que um dia não me queria. O mundo girou e hoje quem não quer sou eu. Conta bancária com vários milhões na conta. Tô deixando elas tontas, acho que enlouqueceu. Maloqueiro disciplinado e disposto, provando pro mundo todo que a favela venceu. Maloqueiro disciplinado e disposto, provando pro mundo todo que a favela venceu. Maloqueiro disciplinado e disposto, provando pro mundo todo que a favela venceu. Maloqueiro disciplinado e disposto, provando pro mundo todo que a favela venceu. Venceu. Venceu. certo. E o maloqueiro de quebrada evoluiu. Quem dava nada vê que o progresso fluiu. E os recalcados que desacreditaram. Hoje quer colar do lado só porque afirmar tá mil. E aquelas que um dia não me queria. O mundo girou e hoje quem não quer sou eu. Conta bancária com vários milhões na conta. Tô deixando elas tontas, acho que enlouqueceu. Maloqueiro disciplinado e disposto, provando pro mundo todo que a favela venceu. Maloqueiro disciplinado e disposto, provando pro mundo todo que a favela venceu. Maloqueiro disciplinado e disposto, provando pro mundo todo que a favela venceu. Maloqueiro disciplinado e disposto, provando pro mundo todo que a favela venceu. Venceu. Venceu. Pedro. Vai dar certo.